yigirma sakkizinchi baglikka loyiq bagning qandoq bo'lishi kerakligi aytiladi ali aytdi so'ramoqchi bo'lgan so'zim munu edi endi shularni so'rayman odam bolasini birla xudo yaratdi ularning ulug'imi kichikimi bor yaxshi nomliqimi yomon nomliqimi bor bilimliki bilimsizi kambag'al va boylari bor aqlliq aqlsiz johilimi ba to'g'risini aytdi bak qandoq bo'lishi kerakki alni to'g'ri yo'lga boshlasa tegishlik ishni ado qilib nom shuhrat qozonsa eli tuzalsa xalqi beisa u dunyodan o'tar vaqtidami yaxshi nom qoldirsa kumush va mol dunyodan xazina to'plasa yov bo'ynini agdirib nizoni tugatsa qo'shin to'plasa hokimiyati qudratli bo'lsa to'g'ri qonun yurgizsa bilimini yetildirsa dunyoda shuhrat qozinib nomi yeyilsa kundan kunga yuksilib baxt davlati ochsa rohat farog'atda shodlanib elni uzun yil boshqursa borliq jallo olamdan o'ssimu u jahon so'risa o'gdilmishning alayki javobi o'gdilmish javob berib dedi alik mendan nihoyat qiyin bilimni so'radi borchi baylik ishini bagla biladi qonun nizom urf odat ulodan keladi onadan tug'ilganda bag bo'lish uchun tug'iladi yaxshi ishlarni ko'rib o'rganadi biladi bu baglik ishini xudo kimga bersa uningga munosib aql idrokmi beradi xudo kimni bag qilib yaratishni xohlasa oldi bilan uningga yarasha xulq mijaz aql idrok va qo'l qanot beradi baglik ishi baglargala xos ishdir baglarning ishini bag bo'g'ichi kishi biladi bu ishni aligi mandan yaxshiroq biladi otisi bag edi o'zimi bag bo'ldi alining o'gdilmishga javobi alik aytdi uxtim bu so'zning hammasi rost to'g'ri so'z qilding so'zingdan ihbori hidi keladi ish qilgan kishi o'zining vazifasini ado qiladi ishning yaxshi yoki yomonligini ko'zatgan kishi biladi man ish qilg'uchiman san bo'lsang uni ko'guchi ish qilg'uchi ishning qandoqligini ko'gichidan biladi xudo endi sanga aql va idrok berdi aql va bilim bilan xotirjam ishlashga erishding kichikingdin totib mangili xizmat qilding ko'rib o'ginib yaxshi qonunlarni bilding hamma ishlarni uqding va mohiyatiga yetding harakating va so'zingda manga ko'yimchan sodiqsan kishi o'z so'zini sodiq kishilarga aytidi ko'yimchanlar kishiga o'zini pido qiladi sen sodiq bo'g'uning uchun sana ishonaman so'zlarimga samimiy sadoqat bilan javob ber көйімчан садық кіші немедейді аңла. Көйімчанлық садақыт кішілікнің бешедір. Көйімчан садық кішіні әқыллықла көп мақтыды. Садық кішілі инсан үшін әзіздір. Садық кішіге еріссәң бағырыңғы бас. Білім və əqil mənə şundaq dedi. Ögdülmişnin Əliyə cavabı. Ögdülmiş cavab verib dedi. Əliy, eson omon halovatda yashag'in qo'ling ustun bo'lsin baglik uchun hammadan avval tegi esil kishi kerak bag botur qo'rqmas jasur va qattiqqo'l bo'lishi kerak otisi bag bo'lsa o'g'limi bag bo'lib tug'iladi umu otisiga o'xshash bag bo'ladi aqlliq ham bilimlik bo'lishi kerak mard sehi ham xushbeil bo'lishi lozim bagla bilim bilan xalqqa yo'l boshlab keldi xalqning ishini aql bilan bejirdi bag degan nom bilig so'zi bilan bog'liqdir biligdin lomni elibassa bag nomi qoladi bag noiti farosatlik bilimlik aqllik bo'lishi kerak bilimlik kishining dushmani ko'p bo'ladi bilimlik beshirin ish o'tgan va ko'p yerlarni kazgan kishi nima deydi angla bag bilimlik aqlliq va sagak bo'lishi kerak uninga kutilmagan palokat tegmasin yaxshi xulq mijaz ming turlik fazilat bo'lishi kerakki buning bilan nomi yaxshi bo'lsin dog' tushirmasin inson bolasining hammasi esil va buyukdir qara faqat bilim bilanla xillari tanlanadi uriqi yaxshi bo'lsa kishi yaxshi bo'lib tug'iladi kishi yaxshi bo'lgandan keyin to'rga chiqadi bu baglik muqaddas u poklikni tilaydi aldinmi poklik va hushyorlikni talab qiladi xalqni boshlash uchun bag sarxil qahramon bo'lishi kerak shundoq bo'lgandila buyuk ishni ishlashga yaraydi o'ti kun beginimi deydi angla u so'zni zehn qo'yib sinab so'zlagan xalqning begi noit sarxil bo'lishi dili va tili to'g'ri xulq mijazi esil bo'lishi lozim bilimlik aql farosatlik kishilarning sarxili sehiy ham ko'zi to'q oliyjanob bo'lishi lozim qo'lidan ko'p yaxshiliklar keladigan ayoliq xushpeil va ish harakati to'g'ri bo'lishi lozim mushundoq bag xalq uchun ulug' bo'ladi uningdan keyinmi yaxshi avlod qoladi kishi ishning beshini bilim bilan boshlab idrok qilib tushansa ishi o'ngishliq bo'ladi baglar xalqni bilim bilan egilaydi bilim bo'lmasa aql ishqi yaramaydi ey davlatman alay bagla ishlarda yengilsa bu baglik kasal bo'lgan bo'ladi uni davolash kerak baglikning kesiligi aql va bilim davodir uni aql parasət bilan davola ey xushbeil kishi bag bilimlik, aqıllıq va zerak bo'lishi kerak ondin kesilining oldini ololaydi bilimlik aqlliq dono hukmdorning har ikki dunyoda o'rni yaxshi bo'ladi ikkili dunyoliqiga erishaligan kishi nihoyat qutluq saodatmin kishi hisoblanadi buningga taqlid qilib shoir mundoq bir so'z degan sapsosong ma'nisi bilimsizga ko'z bo'ladi saodat nimadir qani manga ta'rifliginchu kishilar ichidagi qutlug' kishi kim mol dunyodan bahramand bo'lsa boshqalarga ba'sa baxtiyor yashasa yana bir dunyoda u to'rga erishidi qilmishi xulqi muloyim qiliqi to'g'ri bo'lsa u bagning kunlari shodliq ichida o'tadi xudo kimga yaxshi xulqni bergan bo'lsa bu yaxshi xulq bilan yaxshi amal ato qilsa bu dunyo jimi ne'matlar bilan uning bo'ladi xohlasang o'zing yegin xohlasang boshqalarga ulashtir xudo rahmat qilib quliga baxt bersa uning qiliqlari yaxshi harakatlari durust bo'ladi bagdi yaxshi xuluq va ming xil hunar fazilat bo'lgandila ondin al yurtni boshqurib tumonni tarqita olaydi bu yaxshi huy fe'l nima degan go'zal yaxshi huy fe'l ar uchun tugamas ne'matdir xudo kimga johil huy bergan bo'lsa zamon o'qi uni ranjitadi qaysi bagda bundoq johil huy bo'lsa barcha ish tatursiga mongadi shodlig'i g'amga aylanadi bag sobdil mijazi oliyjanob bo'lishi kerak urug'i toza bo'lganlar doim poklikni xohlaydi sobdil taqvodor kishining ko'ngli qo'rqqoq bo'ladi ko'ngil qo'rqsa baglar ishni to'g'ri qiladi agar bag sobdil taqvodor samimiy bo'lmasa barcha qilmishlari nopok ishlari chala bo'ladi savrichonlik tamkinlik bag uchun zinnatdir bu baglik ishining tezgini va yugini bo'ladi bag ishni o'ngshash uchun noayti aqlliq bo'lishi kerak yana ishni nimadan boshlashni bilishi kerak aqlliq kishilar ishni o'ngshiy oladi aqlsiz kishilarni ishdan yiroqlashtirish lozim kishining ko'ngli bo'lmasa ko'zining foydasi yo'q ahli bo'lmasa kishi ko'ngli tadbirsiz qoladi ey alning hukmdori angla savrchan yuksak ko'ngillik tajribali kishi nima deydi kimda aql va idrok bo'lsa uni ar deb hisobla qancha maqtasang maqta kimda aql idrok bilim jam bo'ladi ekan uni yomon bo'lsa yaxshi kichik bo'lsa ulug' deb bil kishi uchun aql idrok nima degan yaxshi aql parositi bo'lgandila ondin dono deb atash kerak oldiroqsonliq vahima hamma uchun yomon bu odat agar bagda bo'lsa uning yuzini sarg'aytidi oldiraqsan yangil kishining huy payli g'azablik keladi bu odat bilimsizlikning belgisidir oldirab qilingan ishlar ham bo'ladi osh tomoqnimi oldirab yesa kasallik keltiradi har qandoq ishda tamkinlikni tanla faqat toat ibodatkila oldirab yugur bag ko'zi to'q hayoliq durust sözü so'zi va harakatida ochiq yo'riq bo'lishi lazım. ko'zi aç kişi to'ymas keladi ko'zi ochqa butun dunyoning eshimi ozlik qiladi och ko'zlik shundoq bir ki, uningga hech dava yok. uni bu dünyanın dunyoning qamollarimi davolayolmaydi har qandoq osh kishi yesa ichsa oxiri to'yidi ko'zi osh kishi o'lgandala ochliqdan qutuladi ko'zi osh kishi mol dunyoga to'yib boy bo'lmaydi nurg'un dunyoga ega bo'lsimi osh kambag'al o'tidi bag hayoliq esil kishi bo'lishi kerak hayoliq kishining ishlari buzilmaydi mukammal bo'ladi kimda hayo bo'lsa harakati yiqimliq bo'ladi har xil nomuvofiq ishlarga qo'l tekkizmaydi xudo kimga nomus hayo bergan bo'lsa uningga davlat va cho'ng inovat bergan bo'ladi barliq nomuvofiq ishlardan to'sqichi hayodir barliq yaxshi ishlarga ulashtirguchimu hayodir hayo nima degan yaxshi narsa u erning ko'rki hayo kishini nurg'un yaxshilikqa yetakliguchi chulvurdir bagning so'zi chin dili to'g'ri bo'lsinki buning bilan xalqqa foyda keltirudi kuni tug'udi agar baglarning ko'nglida xiyonat bo'lsa xalqqa foydasi tegmas uningdan voz kech bagning ko'ngli tili va qiliqlari chin ishonchlik bo'lmasa u aldin baxt qochadi u yerda baxtga o'rin bo'lmaydi so'zida turmaydigan bakka umid bog'lama umring zoya ketadi va o'kinasan bag noiti hushyor va sagak bo'lishi kerak bag behud bo'lsa palokat bosadi alning nuqtisi va qulupi ikki narsadir biri hushyorlik yana biri mamlakatning asosi bo'lgan qonun qaysi bagi hushyor bo'lsa elini mustahkamlayalaydi dushmanni bo'yin agdirib uni yugallayalaydi qaysi bag alda to'g'ri qonun yo'lga qo'ysa elini ro'naq topqizidu va yorug' kunga yetkizidu qara baylikning nuqtasi bu ikki narsadir bu ikkisi to'liq bo'lsa bag baglik qila oladi o'shyarlik bilan o'z dushmanini yangan jangovar jasur ar nima deydi angla ey al boshqurg'ichi bag alning omonligini tilasang elingning hamma tarafini hushyorlik bilan kuzatgin hushyorlik bilan bagning eli kuchiyudi bexudluq baglikning ulini buzadi san musharliq bilan dushmanni bo'yin agdur xalqqa qonun yurgizib halovatda ozoda yasha ikki narsa bilan al boshqurg'uchi baglikni buzadi agri yo'lga kirib to'g'riliqdan ozadi biri zulm yana biri behudlik qilish bu ikkisi bilan bag elini xarob qiladi san dushmanni bo'yin agdurman desang quloq va ko'zingni ho'shyor tutishing kerak bagla ho'shyarlik bilan dushmanini mag'lub qilgan behudlik bilan baglikining beg'ini uzgan bagla behud bo'lsa ishlarini puttiranmaydi ishinish bilish kerakki behud bag baglik qilolmaydi ho'shyar ar doim tayyor turib behudlarni qopqonga tushiradi agar dushman behud bo'lmasa uni kim bag o'shyar bo'lsa alga hech kim qo'l takkizanmaydi qo'l takkizsa aql farosat bilim bilan tadbir ko'radi zo'ravon zolim kishi o'zini uzun baglik qilolmaydi chunki zolimning zulmini xalq ko'tarolmaydi bilimli kishi nima deydi so'zini angla zolim o'z elini uzun muddat so'rayolmaydi zulm zo'rliq ko'yar o'tdirki yiqillatsa odam ko'yidi qonun bir sudurki u oqsin ne'mat unidi ey dona uzunroq al so'rash uchun to'g'ri qonun yurgizish xalqni qo'g'dash kerak qonun bilan al ro'naq topidi dunyo tuziludi zulm bilan al haroblashidu dunyo buziludu zolimlar zulm bilan talay o'rdilarni buzdi va oxiri bu zolimlar ochliqdan o'ldi bagla ko'nglini durust tutib qonunni yo'lga qo'ysa bu baglik buzilmaydi uzun muddat o'ri turdi ey davlatman ali hammadan yomini baglarning yolg'onchi deb otilib qilishidir bagning so'zi to'g'ri qiliqlari ishonchlik bo'lsinki Халқ uningga ishonsin va baxtiyor yashsin yolg'onchi kishilar vafosiz bo'ladi vafosiz kishi халққа noloyiq ishlarni qiladi vafodor kishi nima deydi angla vafa kishi uchun odimiylikning beshidir so'zi yolg'onning qilmishi jafodir kim birovga jafo qilsa u hayvondir yolg'onchi kishidan bopa kutma bu ko'p yillar mobaynida sinalgan so'zdir bay yuraklik ham qo'rqmas botir bo'lsin yurak bilan dushmanga tetig'ili bo'ladi askar qo'mondoni jasur yuraklik bo'lishi kerakki yuraksiz askarlar uningdan jasorat o'gansin. yuraklik kishi yuraksizlarga boshliq bo'lsa ondan hamma kishi yuraklik bo'ladi bu so'zga shohid bo'lgan shu beytni o'qi bu so'zni diling aqling bilan tushunishga tayyorlan qara orislan itlog'i bosh bo'lsa barcha itlar orislandek bo'ladi agar orislonga it boshchilik qilsa barcha arslonlar ishtiyoqiga kirib qoladi bag uchun seqiylik va kamtarlik kerak kamtarlik bilan mijazi muloyim bo'ladi bagla sehi bo'lsa nomi mashhur bo'ladi nom shuhrati bilan dunyoni egallaydi turkumlab askar yig'ilib qo'shin tashkil bo'ladi askar va qo'shin bilan kishi tilikiga erishidi yig'ib to'plab yeguchi kishi nima deydi angla ey qahramon yig'ib to'pla ham yigitlaringga ba sexiy bo'l inom qil yeguz ham ishkuz agar meling o'ksib qolsa yana yig'ib to'pla yeguz jasur botir arga mol o'ksimaydi olg'ir oqlochin uchun yam o'ksimaydi qilich palta o'qya kuch jasorat va yurak bo'ladigan yigit kishi mol uchun andish qilmasligi kerak jahonni egilagan dono bag xazinani qandoq to'pladi qo'shin qayaga borsa shu yerdan tayyor xazina oldi mamlakatni boshqarish uchun ko'p askar va qo'shin kerak qo'shinni tutib turmoq uchun ko'p mol dunyo kerak mol dunyo elishqa xalq boy bo'lishi kerak xalqning boy bo'lishi uchun to'g'ri qonun yo'lga qo'yilsin bularning birisili bo'lmasa qolgan to'timi bo'lmaydi bu to'tilisi bo'lmasa baglik barbod bo'ladi undan boshqa bag bu besh narsadan yiroq bo'lsin natijada bag nomi yaxshi bo'lib shohratimi yeyiladi biri oldirong'uliq biri behilliq uchinchisi qahrilanish savrlik bo'l o'zingni tut to'rtinchisi johillik bag uchun yomon odatdir beshinchisi albatta yolg'onchilik yarashmaydi bu bir qancha narsadan bagla o'zini yiroq tutsinki nomi bo'lganmisin so'zining e'tibori bo'lsin bulardan ang pastkash qiliq johilliqdir johil mijoz kishi nima degan bechora va yirginishlik bo'ladi ha shoir buningga taqlidan bir so'z aytganki kishi shoirning bu so'zini esida tutsa so'zga boy bo'ladi johillik kishi uchun eg'ir bir yukdir johil qiliqqa asir bo'lgan bo'lsang uningga o'q ot dushman qilmaganni o'zining huy payli qiladi u dushmanning bu dushmandan nima farqi bor ey ali ko'p allarni boshquray desang qo'lingdan kelsa muni uch ishni qilg'in o'ng qo'lingni qilich tutib shiltib ursang so'l qo'ling bilan mol dunyo ulashtir og'zingdan chiqqan so'zlar shikardinmi shirin bo'lsa bag qo'l ulug' va kichikning hammasi senga bo'ysunadi ey ali qara balki bu bir qancha narsa kerakki shu orqali u xalqqa so'yimlik bo'lib to'rdun o'rin osin u xushchiroy so'zi shirin o'zi muloyim bo'lishi ish harakatimi tamoman shuningga munosib bo'lishi kerak ko'nglini kamtar tutsa qo'li o'chiq sehiy bo'lsa bulog'i yarasha sodiq ko'ymchan bo'lsa har xil fazilatlarni tugal bilsa yaramas ahvollardan yiroq tursa bundoq kishi xalq ichidan tanlangan sarxil kishidir tanlangan sarxil kishi kam tuksiz to'lin bo'ladi uningga jahon xalqining hammasi qo'l qo'yidi bundoq bagla jahonni so'rab tilikiga yetidi qopqi yomon so'zi qo'pol takabbur mijozlik odam kishini tazdirudi yurish turishini tuzitanmaydi qo'pollik oldirong'uliq yeniklik va shallohlik avomning qiliqidir buningdan yiroq turish kerak avomning qiliqi bakka yaqinlashmasin yiqilishir ekan bag qadrsiz bo'ladi qora qulning rangidir bag bo'lsa oq bilginki xudo qora bilan oqni farqlandirgan esil bir bag bo'lay desang aniqki ay shuhratlik zat fazilatingmi esil bo'lsin nomdi bag bo'lib qiliqi ovomdek bo'lsa u xalq orasida ovomdinmi past bo'ladi bag husni jamoli ko'rkam chash soqili yasalgan o'tiri boyliq va nom shuhrat qozongan bo'lishi kerak yuziga boqqanlar ko'ribli yoqtirsa xalqi uningga qarab mag'rurlansa u jasurlikda yovg'i nisbatan qattiq qo'l bo'lsa husni ko'rar ko'zga huzur basa toza muvofiq bo'yining egiz bo'lishini bilim xo'p ko'maydi bak paqar bo'lsimu chiroyli ko'rinmaydi vaholanki shundoq ekan o'ttirbo'y bo'lishi kerak bo'yi ottur bo'lsa ang yaxshi bo'g'ini beshidan ko'p ishlarni kechirgan uzun yashagan hammini sinagan kishini nima deydi angla bo'yi pokorning teni ojiz qiliqi g'azablik bo'ladi qayerda g'azab bo'lsa shu yerda janjal chiqadi bo'y o'ziga yarashimliq o'ttir bo'g'ini yaxshi ey bilimlik kishi har ishda o'ttir hal bo'l bag may ichmasligi pitni pasat qilmasligi kerak bu ikki qiliqdan oqibat baxt qochidi dunyo baglari sharob ta'miga berilib ketsa al va xalqning dard azobi texmi achchiq bo'ladi dunyo so'rig'ichi bag o'yinga berilsa elini buzadi va o'zi muhtojlikqa tushadi baglik ishini vaqtida bejirmasa qush selib qo'g'lisimu uningga yetisholmaydi bilim berguchi bilim sizni maydin deyib tanbeh berguchi nima deydi angla ey bo'g'zining quli mayxo'r may ishma may issang kambag'allik yo'li echiladi ovom mayxo'r bo'lsa mol dunyosi shamolda kuchib ketadi bag mayxo'r bo'lsa elini qandoq tutib tura oladi bu may va may sotquchi dushmandir kumush Mijaz, mijoz xulqi urishqoq jangjolchi bo'ladi kishi mast galvan ve va talvi bo'ladi kişile kaçan mı tuziladi sabdil kişini mi deydi Anla. ey gelinin quli bu sözge amal kıl. qilishqa tegishlik nini ishlar may issi qilinmay kalıdı. qilishqa bo'lmaydigan qanchilg'an ishlar maslikdan keladi qanchiligin nalayiq ishlar may ishkanda bo'ladi ko'pligin yaxshi ishlar mastlikdan qilinmay qoladi bag may ichib o'yin bilan ovunsa xalq ishini o'ylashga qandoqmi vaqt yetadi qayerda pitni pasat bo'lsa u yerdan baxt tezib ketadi pitni pasat haqiqatan doim baglikni xarob qiladi baxt iqbol pok narsa poklikni talab qiladi davlat sop toza narsa u sop toziloni yo'laydi bag icharman jidalchi tarsa bo'lsa butun xalqimu tamoman icharman bo'ladi avomning noloyiq ishlarini baglar tuzaydi begi noloyiq ishni qilsa uni kim yetaklaydi toza bo'lmagan narsani inson suv bilan yuyib tozalaydi agar suv bulg'ansa nima bilan yuyib tozalaydi kishi og'risa tebib dori beradi tebibning og'riqiga kimmi davo topidi baglarning mijozi to'g'ri ish harakati pok bo'lishi kerakki xalq bagning yo'liga qarab yurish turishini tuzsin baglarning qoida yo'soni qandoq bo'lsa xalqmi bu yo'sinni ko'rib shundoq qiladi bu gaplarning shohidi mana bu so'zki bu so'zga sap solsang ma'nisi to'g'ri agar bu baglar qandoq yo'lga mongsa shu yo'l qulningmi mong'an yo'li bo'ladi bag yaxshi ish harakati odil bo'lsa uning quli teximi yaxshi ish harakat qiladi mag'rurlik takabburlik bagga loyiq emas mag'rurlik kishini to'g'ri yo'ldan ozdiradi aniqki baglar davlat bilan ulug' bo'ldi tegishlikini elish uchun kichik ko'ngil bo'lishi kerak xalqdan tanlangan bilimlik aqlliq yaxshi bag nima deydi angla bagla o'zini ulug' ko'zitib cho'ngchilik qilsa ey o'g'il shubhisizki u xorliq ko'rdi takabburlik bilan ko'kka o'rligili bo'lmaydi agar kamtar bo'lsa ishi buzilmaydi takabburlik foydasiz ko'ngilni sovutadi kamtarlik kishini yo'qir o'rlatadi bay kamtar muloyim bo'lishi kerak agar undoq bo'lmasa san uningdan voz kech bay kamtar va qo'siq kang bo'lib xato qilganlarning xatoligini kechirsa askar xizmatchilar uningdan tezli mamnun bo'lib sadoqat ko'stidi sodiq samimiy kishilar astoydil xizmat qiladi xalqni boshlig'uchi bag uchun tirishchanlik kerak tirishchanlik bilan birga mardlikmi kerak bundoq tirishchanlik va mardlik bilan dong chiqolsa tilikiga yetadi va o'ldisi oldida bo'ladi kimning tirishchanligi bo'lmasa u o'likdir har ikki dunyoda o'z o'lishiga erishaolmaydi tirishchanlik bilan birga siyosatmi kerak siyosatga bag yetakchilik qilishi kerak bag siyosat bilan qonun va alni tuzaydi xalq o'z qiliqini siyosatga qarab o'ngshaydi bu so'zga munubit javob va shohiddirki qayerda shohid bo'lsa u aniq hujjatdir baglarning ishikini siyosat bezaydi bagi siyosat bilan elini tuzaydi yomonlarga siyosat yurgizish kerak xalqning moliminini siyosat bosadi alning tiriki uli va mustahkamliki asosi negiz yiltizi ikki narsadir biri xalqning o'lishi bo'lgan qonun yana biri askar xizmatchilarga kumush taqti qonun bilan xalqi xushol yashasa kumushni ko'rib askar xizmatchilarning chiroyi ichiladi bu ikki qatlam bagdin so'yinsa ili ordisi tuziladi bag halobatga erishidu qaysi bir bag xalqqa qonun yurgizmasa xalqni qo'g'dimasa talon taraj qilsa u xalqni o'tqa tiqqanliq elini buzg'anliq bo'ladi baglikining o'limi shubhasiz yiqiladi qaysi bir bag askar xizmatchilarini so'yindirmasa shuning bilan qilishlo qinidan chiqmaydi baglar qilish bilanla hukmronlik qila oladi qilichsiz behud bag elini boshqarolmaydi qilich palta elning qo'g'dug'ichisidir xalq boshchisi qilich bilan al oladi qilich palta bilan dushmanni yengib dunyoni so'ragan ar nima deydi angla ey al so'rg'ichi alni qo'g'dash kerak o'g'i yeganlarmi bexudliqdan yeydu ey qudratlik qilich va poltini o'zingiz saqchi qil qilich saqchi bo'lsa bag omonliq topadi qilich tavraydikan dushman tavrimaydi qilich qinig'i kiradikan bagga omonliq bo'lmaydi ey bag qilish tutquchilarni so'yindirgin doim xushol xo'ram yasha zahmat chekma o'gdilmish yana dedi ey davlatman ali bu al ishlari qiyin ammo nomi ulug'dir xalqni boshlamoq buyuk va eg'ir ishdir doim bosh og'riqi mushaqqat keltiradi nazar solsang xushalliqi oz qayg'usi ko'p maqtug'ichi oz so'kkichilar ko'p qayoqqili qarasang qo'rqinch bosadi buning shodliqini so'rasang texmi oz uni so'ymigichilar ko'p so'yadiganlar oz g'avg'osi ko'prak rohiti oz hamma yerda ko'ngil xotirjam bo'lmaydi ko'ngil xotirjamsizligi cho'ng azobdir nazar solsang hamma ishida bir xatar bor xatarlik ish kishining lazzatini qochiradi aql idrokli kishining nima deganligini angla aql idrokli kishining so'zi tamoman unchiga o'xshaydi alining bo'yni go'yo qildak beshi gumbazdek aqlliq kishi uningga bak ishinib ketmaydi baglik misoli qilich ostidagi bosh turki kunda uningga minglarcha xatar keladi borchi baglarning ishi ana shundoq bo'ladi ba'zisi halovat ko'radi ba'zisi beshini yeydi bu dunyog'imi oxiratgami erishay desang muni bir qancha ishni tashlama imkon qadar tirishqin diling va tilingni to'g'ri tut xudoga sig'in egam yorliqini qadrla uningga ibodat qil Rabbimdan beshing'i nima kasi tamoman rozi bo'l qanoat qilg'ining va rozi bo'g'ining qulluq qilg'iningdir butun xalqqa chin dilingdan koyimchan bo'l doim yaxshilik qil o'zingmi yaxshilikqa erish xalqqa yordam berib foyda keltir ziyon sanma ish harakating yaxshi bo'lsin yamonlarning ziynini yo'qot tiriklik va mol dunyo sening bo'ldi tiriklikka erishgan ekansan kulib turib mash'al yoq jening chiqsimi cho'ng umidda bo'l ishonginki xudo yaxshiga yaxshi yo'l nesib qiladi bularni man aytdim alik angladi bag uchun mushundoq fazilat bilimlar kerak fazilat qoy kandak qandoq kishida bo'lsa uni bag deb atab aldi yuqori o'ringa qo'yish kerak bundoqlar mukammal bag bo'lib xalqni boshlaydi kishi uningdan hamma yaxshiliklarga erishidi bilimlik zerek kishi nima anla. angla bilimlik zerakning bilimi el üçün zinnettur. bag bilimlik idroklik to'g'ri bo'lishi yuraklik va aqlliq bo'lib shohratini yuksaldirishi kerak sehiy ham durust hayoliq va siliq kuyimchan bo'lib elini puxta qo'dishi lozim ko'zi to'q savrchan va kamtar shafqatlik afuchan va muloyim bo'lishi kerak butun fazilatlarda har kimdan ustun turishi xalqqa yaxshi qonun yurgizishi kerak qaysi bir alning mushundoq begi bo'lsa u al xalqin ijod topidi darddan xalos bo'ladi alda baxt quyoshi tug'idi osoyishlik bo'ladi ko'p afsuski mushundoq kishilarmi o'ladi ey ali mening bilganlarim mushu mana aqlim yetganni sana tavsiye kıldım. Ali'nin ögdilmişke suali. Ali dedi. Düşündüm. Doğru sözledin. Bana keregimi şu idi. Bilimdi yenilmedin. Senden soraydıgan yeni bir sözüm var. Onu mu bana enik eğitip be. Bilgi pazilette en şundak toluk bolsa. Ey Kamil, onun vaziri kandak bolışı gerek. vazir oltin kumush bilan xazinani to'shqizsa al tuzilib shahar kantlar ko'paysa to'g'ri qonun tuzib alni o'ngshab boshqursa askar xizmatchilar yaxshilikqa erishib mamnun bo'lsa xalq osoyishlikqa erishsa uningga yot qo'l tegmasa shuning bilan begining yaxshi nomi yeyilsa